บุ๊กทูก้าวหนึ่งหนึ่งวันอาทิตย์จะดิวส์อาทิตย์จะดิวส์วันจันทร์สุ่มวารสุ่มวารวันอังคาร मंगलवार मंगलवार वन फूट बुधवार बुधवार वन फरहत सबदी गुरुवार गुरुवार वन सुख शुक्रवार शुक्रवार वन วันเสาร์ शनिवार ชนิวารวันอาทิตย์รวิวารรวิวารสัปดาห์ อาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สุ่มวาร์ปัสุนรวิวาร์ปริยันต์สุ่มวาร์ปัสุนรวิวาร์ปริยันต์ วันที่หนึ่งคือวันจันทร์ पहिला दिवस आहे सोमवार पहिला दिवस आहे सोमवार วันที่สองคือวันอังคาร दुसरा दिवस आहे मंगळवार दुसरा दिवस आहे मंगळवार วันที่สามคือวันพุธ तिसरा दिवस आहे बुधवार तिसरा दिवस आहे बुधवार วันที่สี่คือวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ว่าเป็นกุรุวารสัปดาห์ที่ว่าเป็นกุรุวารวันที่ห้าคือวันศุกร์ปัจวัติวัสอาเหชุกรวารปัจวัติวันอาเหชุกรวารวันที่หกคือวันเสาร์สหวัติวัสอาเหชนิวาร สหวาดิวสอาเฮชนิวารวันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์สัตวาดิวสอาเฮรวิวารสัตวาดิวสอาเฮรวิวารหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันสัปดาห์ทสัตดิวสอัสตัตสัปดาห์ทสัตดิวสอัสตัตเราทำงานเพียงห้าวัน आम्ही फक्त पाच दिवस काम करतो आम्ही फक्त पाच दिवस काम करतो